Awit, Kabanata 55 Ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan, mga daing ko, ay huwag namang layuhan. Lingapin mo ako, ako ay sagipin, sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako't hindi mapalagay ang dulot sa akin nila'y kaguluhan, namumuhi sila't may galit ngang tunay. Itong aking puso'y tigib na ng lumbay sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak Parang kalapati, ako ay lilipad. Hahanapin ko ang dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong darating. Sila ay wasakin, Yahweh, guluhin mo. Pag-uusap nila'y Baya ang malito, yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat ligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, naghahari pa rin ang katiwalian, pati pang-aapi ay nasasaksihan. Kaya kong mabata at mapagtiisan kung ang mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban, kayang-kaya ko pang siya'y pagtaguan. Ang mahirap nito'y tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo, kasama kong lagi biglang kamatayan nawa ay dumating, ihuhulog ng buhay sa daigdig ng mga patay, sa kanilang puso't maging sa tahanan, yaong nagahari, pawang kasamaan. Kay Yahweh lang ako, ihingi ng saklolo, aking natitiyak, ililigtas ako. Sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ililigtas ako mula sa labanan at pababaliking taglay ang tagumpay matapos gapiin ang mga kaaway. Ang Diyos na hari sa mulat mula pa ay diringgin ako, lulupigin sila. Pagkat ni sa kanya'y wala silang takot, ayaw nang magbago at magbalik loob. Itong taong dati aking kasamahan, mga kaibigay, kanyang kinalaban at hindi tumupad sa aming kasunduan. Ang dulas ng dilay parang mantikilya, ngunit nasa puso, pagkapuot niya, ang mga salita niya'y tulad ng langis ngunit parang tabak ang talas at tulis. Ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ngunit ang bulaan at mamamatay tao, O Diyos, sa hukay sila'y itapon mo. Hindi magtatagal ang buhay nila sa daigdig, ngunit tanging sa Diyos ako ay mananalig.